Себастьян Бранд, Das Narrenschiff, 1494. Переклад з німецькою Теофана Шкляра за редакція Дмитра Паламарчука. Видавництво художньої літератури Дніпро, Київ, 1980. Алло, Ліда, що? Що мені робити? Що такое? Закупать його чи викинути. Кого? Котика. Ніна, два часа ночі. Ти що, маленька чи що? Ну, котик помер. Ну то хай помирає. То що вже робити? Ти що, маленька чи що? Два часа ночі. Що в тебе перший котик помирає? Чи з Колею що? Коля. Що з Колею? Ніна. Колі погано. Кому? Котик помер. Ніна. Пустіть до мене. Ніна. Ніна, ти що маленька, чи що два часа ночі? Куди я пойду? Ну, Спокойной... Давай спать! Спокойной ночі, Ирина. Котик поранений йде, вбитого песика вушко несе, котик поранений йде. Вбитого песика вушко несе, котик поранений йде, вбитого песика вушко несе, котик поранений йде. Спершу було слово, і слово було няу. І не було нічого, крім цього, і дух котика ширяв у темряві, і постало небо і земля, утворилися океани і гори і створив Бог людину, і сказав їй Бог є любов. До котиків, сказала людина, я буду їх годувати і пестити, а вони за це будуть срати мені у капці і псувати дорогі дивани, але я все одно їх буду любити, бо Бог є любов до котиків. Котик поранений йде, вбитого песика вушко несе, котик поранений йде, вбитого песика вушко несе, котик поранений йде битого песика лужко несе, котик поранений йде. І тільки ворог роду людського, сатана, з погордою сказав: Ось створює собаку на догоду людині. Хоча, можливо, було навпаки. І саме сатана придумав котика, а песика створив богатець. Але коли пролунало перше гав, багато хто повернув свої писки в той бік і промовив: Ось нарешті. Народився той, хто врятує цю землю від влади котиків, бо воістину заїбали ці хитрі створіння, обсикають під'їзди, їбуться по ночах, і розмножилися песики вельми вельми. І багато хто сказав, що Бог є любов до песиків. Песик поранений йде, вбитого котика вушко несе, песик поранений йде, вбитого котика вушко несе, песик поранений йде. Вбитого котика вушко несе, песик поранений йде. І відтоді розділився світ у собі на котолюбів і песофілів, що ведуть між собою непримиренні війни, але загинуть всі, оскільки Бог є любов до акваріумних рибок. заключені положення історичного документу. Автора в патріарха будем ставить? А місто есть? запитав край змучений макуха. Ну-ка в жопі, в прямому смислі этого слова. А, давай. І раптом сталося різдвяне диво. У кутку кімнати спалахнув вогняний кущ, з якого пролунав голос дуже подібний до народного, бо голосом народу говорить Бог. ібанулися православні. Я довго терпів цю хуйню, крещених котиків, освячену ковбасу, але малювати у дупі підпис вселенського патріарха це вообще пиздець. Я звичайно розумію, що матюки перетворюють мене на москаля але блять емоції переповнюють. Ви варвари їбануті, скіфи, сука, галіми є. Якщо залишитесь подібні до РПЦ, трапиться нев'єбіческий хуяк. Заберу Томос, так і знайте. Господи. А що же со спиной делать? запитав переляканий макуха. Намалюй квадрат Малевича, бо вилюдниться українська нація тільки тоді, коли почне шанувати власних митців, а не жлобів депутатів та кавенівських клоунів. Алілуя, товариші! Слава Україні! Героям слава! тихенько озвалися малороси, але чорний квадрат Малевича малювали вже після маланки, бо бити тату на спині пиздець як боляче, знаю з власного досвіду. Плод свій у вірші, запавши в злигодні не гірші. Кинув залогу блазнів брати. О, ні, не з тим, щоб їх купати. Волав усіх тривожним гласом, щоб не лишив його часом. Аж тут взялись якісь наздари, сидівши, мабуть, коло чари, втикать в мій твір свої рядки і не гадали ж мурандлі, що в них настали дні гарячі. Вчеплю я вуха їм, блазнячі. Мій твір міг бути значно кращим, якби туди якийсь ледещо, олів в голові не мавши. Мої рядки повистигавши, свої натомість не втулив. Тебе скорочень коректив, не обійшлось коли до друку. Мій вірш пішов до тяжку муку, і секцію терпів, попавши руки друкарів. Як прикра і болісно мені, що я трудився день при дні, що стільки розуму доклав, а без вини я винен став. Ах, книжка, з вадами вона, хоч на моє, утім вона. Корабля в путь щасті нам, даж Боже, не всяко родити дурнів може. Бери стерничий руль, секстан, я блазенся, Себастьян Бранд. Передмова до корабля. Блазнів. Задля користі доброго повчення, задля перестороги і захочення до мудрості задля здорового глузду і гарних звичаїв, а також задля викоріння дорості, сліпоти, безглуздих завободнів та в ім'я виправлення роду людського з винятковою увагою, старанням і ретельністю склав у Базелі. Себастьян Бранд, доктор обох прав. Шлюз. Безліко у нас друкують книг для блага і щастя душ людських. Та диво, книг число росте, а люд не краще проте. Писанням нехтують тому весь світ повержений в пітьму, Юдолі скигли гине в горі. А блазнів, як песку у морі. Їм не ганьба, блазенські шати, не смій лиш блазенням їх звати. І я надумнив з блазнів битих, гучний блазенський флот створити. Зібрав я блазненів чеки, барки, човни, галери і бадар, і байдарки і знав, для блазнів місць не стане, і брав вози, карети сани, бо не плодилась їхні в року, де не ступи, дурбай що кроку. Всі пруть сюди, гудуть, як бджоли, працюють ліктями довкола. Всім буде першими кортить, щоб корабля не пропустить. З них кожного належним чином я вам представити повинен. Візьмім цього у контуші, йому мій вірш не до душі, а той і не читавши нині, себе впізнав на цій картині, а ще впізнав о блазень Божий, того на кого сам він так не схожий. Втім, люстрі дурищами повен. Одразу ж Бевс побачив, хто він. Не буде він кінець кінцем себе вважати мудрецем та хвастати силою ума. Чого нема, того нема. Уже не скаже не барака, мовляв, я мудрий не чорпак. Себе, хто блазенням взявся звати, до мудрих слід зарахувати. Хто ж каже, я мудріше всіх. Для тих ковпак я приберіг. Той дурням приятеліком, кого я в книжці взяв на глум. Ось блазень стали в довгий ряд. Тут знайде все, чому хто рад, яка приємна вища мудрість, яка нікчемна вища дурість. На це не шкодував я фарб. І книжка ця всесвітній скарб. Це ж і для глуму, і розваги. В ній блазнів я зібрав ватаги. Мудрець знайде тут мисль каштовну. Без буде рад, що дурнів повно. Тому пошиє ковпак, в кому побачи слуги брак. З них кожен жоден не признає зроду що він і слух слугової породи. Наймення дурня зви він стиха. Ви помиляєтесь, не стихія. Мені мене розумні не осудять. Їм до вподоби вірші будуть. Вони хвалитимуть сатиру, знайшовши в книзі правду щиру. Та доведеться знає чути від блазенів бурчення люте. А правду ж, матінку, людина, лихо чи добру знать повинна. Колись Теренцій нам повів, посієш правду, вижніш гнів. Не забуваємося ніколи, що правда людям, людям очі коле. Та на лукаве чесно жити повинні прагнуть слуги в світі. З ясним умом, бадьорим духом, ставай добру і правді другом. Хай вірш мій виглядає в Бога, я сіли не щадив для цього. Не спав ночей, трудивсь добрячий, свій флот вербуючи, блазнячий. З слугів, хто пив і грав у карти, кому життя суцільні жарти. Я міркував тоді чимало над тим, що до смаку припала. Над словом вчинками людей, що вірте, не змикав очей, повинні в дзеркала часами дивитись і наші дами, бо блазенням бути титул цей не лиш мужчини привілей. Дурепи жиє і між жінками, блазнячими наділом ковпаками. Нехай їх носять геть вуалі, дамо їм шльох їх шльондрам замість шалі. За модним гоняться убором, хоч в людях тих ганьба і сором. У них декольте одна з новинок. Весь открива молочний ринок. Даруйте до всіх чесних дам. Звертаюсь я бігме вам. Привинюю цей гріх, одначе усі розбещені ледачі. Я впізнаю їх віддаля, складуть залогу корабля. Уважно книжку цю читай. Себе, стара шукай, як зір тебе не знайде пильний, від кавпака вважай ти вільний. Хто ж дума, дав йому я спокій, виходь і стань у мудрих збоку. Пакіль не квапся до гурту, я принесу кавпак з Франкфурту. Шлюс. про книги, які мене користуються. До книг слуга весь вік стримів, і тисячі зібрав томів, от читати їх не вмів. Суджує першим в кораблі, у наших дурнів на чолі. Ще Анс чурбак сказати на стик. Вже чуєш, а, любитель книг. Хоч і не був я горіх, та не збагнув ні слова в них. Хтось запита про те, чи те. Кажу, читав я то пусте. І з мене і того вже досить, що книг довкола мене стоси. Цар Птолемей збирав весь вік книжки, що і загубив їм лік. Їх, мавши горе Птолемей, не став мудрівшим за людей. Йому наука невідома хоч силу книг я маю вдома. До них не сяду ні на мить, навіщо голову сушить. Книжки наука то химера, і прагну знати лиш фантазери, хоч я й не виглас, та ніколи не розгублюсь в учених, в учених колі. Скажуть я іта замість так, хоч я в латині не мастак. Туман пускає все одно, завчешу віном це вино. Кукулос пень, серпенс змія, Домінус доктор, звісно, є, ховає вуха бош каюк, помітять зраз, зразу є віслюк. Шлюс. Про жадому. Вважаємо тих за глупаків, хто лиш скарбами одним одним радів, збирав, складав і ними жив. Той блазень, хто добро збирає, а потім з ним халепу має, не зна, кому йому віддати, як доведеться помирати, та ще дурніше в них макітра пуске, хто скарби за вітром, що у житті лише для нього були призначені від Бога. Коли покличе даж Бог на звіт, йому немилом стане світ. Рідні, віддавши володіння, ти занедбав душі спасіння. Прища злякавсь, дивись, неспроста все тіло їстиме короста. А як все крадене, тоді ти будеш павік смолі кипити, і онок надасть гроша з калитки. Плете могильне, зайве збитки, дари на храм, що з них тому, хто в пеклову зійшов пітьму. Даш Бог велів, віддайте перти, добро своє, а не по смерті для мудрих гроші тлін і порох. Вони не пхнуть червінців ворог. Вважають люди незахлані, найбільший сенс в самопізнанні. Крас златолюбцем був неситим, і золото він мусив пити. А чи не мудрості в догоду, пажбурів кратес гроші в воду всяк, хто копичить скарб земний, той душу втоптує у гні. Шлюз. Про нові моди. Хто він за модами пильнує, той сам собі ганьбу готує і блазенів довкруг гуртує. Те що? Те, що ганьбою в нас було. Тепер пошарено було. Краса мужчини. Уси, а він, як жінка без стада, на себе вимаже олію, панікуди голить шию, в обручах ходить в ланцюгах, як той невольник в каданах. Буває часто себе люб, оливою нема речуб, а то наплоїте волосся як віднедавна повелося і сушить голову в вікні, чи проти сонця при вогні. Сучасний модний одяг мужа та розкашує в ньому нужа. Бо в тім борі сила зборок, і складок, згорток, фалт, оборок. Їх є і в пальтах, і в сорочках, в пантофлях, штанях у плащах. Та й смах Жидівський знов ожив, законом мод, приплив, відплив. Це знак, що вабить нас пиха, на стежку сорома гріха. І ми, слуги, нікчемні моди, від неї зазнаємо шкоди. Вона всім одяг утинає, що трохи пуп не виглядає, вже виглядає. Ганьба вам! українці примхамоди іде усупереч природи, що людям прикривати слід, то мода виставля на вид. Не може далі так тривати, як від каша цьому не дати. Впадемо в горіх, а це не жарти. І гроші ми будемо не варті. Щось блазень в старості, чи вмру недугою припертий, чи хтось мені поможе вмерти, а дуру не зречусь до смерті. Я блазень весь вік прожив, ума ж трохи не нажив, дзвоню в століття бубонцями тим хлопцям, що не мають теми, владар над дітьми з юних літ. Їх їм залишаю заповіт. Як хочеш вре, то ось порада. Мій приклад є цьому завада. Я вчу, чого мене навчали, та хочу, щоб і шанували. І навіть хвастою ганьбою, що скрізь в житті йшла за мною. Я всіх морочив, і пів, був президент, впадав у гнів а що не встиг, ще сам зробити, те слуг, слуга не зможе довершити, і довершив він, може, досі б на свій дурноголовий спосіб, а стане справжнім блазнім він. Всі скажуть, вдався в батька син, він за заслуги на малі поїде в нашому кораблі. На тому світі нам радіти що нас на цим замінять слуги. Та хибний погляд слід нам знати, що старі з мудростю близнята переконався, переконав же Сузана, мораль дідів не бездогана, старий глупак впаде в неславу, живучою кривдою служнява. Шлюз. про виховання дітей. Як сину, шкода сходить з рук, як не шанується малюк, батьки його зазнають мук. Блазані, їй Богу, мама з татом, як синочка супостатом, ростили з малку не хотіли, на виховання тратить сили, а син побрів шляхом гріха як тегня без пастуха. Ну і дивиться, ледачий батько, на те заблудле ягнятко, яким зачався син в утробі, таким залишиться й в гробі. Хто ж годен виправити балду, якщо таке вже на роду? Йому написано о ні, так думають лише блазні. Добра чи зла слід пам'ятати. Усе вбираючи, як вата. Дитя навчається від тата. Малі дерева гнеш, як пруд, а от великі спробуй гнуть. То й переломиш пополам. Малих карати менше срам. Та і так сказать, гнучка лозина. Всю дурість вижені із сина, без кар пороків не збороть, бур'ян шкідливий слід палоть. Колись жив гетьман без гріхів, та не карав за гріх синів, скарав сам даж Бог його веселий, синів побита, вмер і блазень. Тож клопіт май один постійний, що був учитель добродійний, як Фенікс, що й його поле єдиного з усіх людей на обрав на силу своєму синові Ахілу. Філіп, пройшовши всю ладу, знайшов учителя до ладу і виріс світу підкоритель, бо Аристотель був учитель, що міг знання в Платона брати, котрий навчався у Сократа, а нині батько грошолюб, сліпець, слуга і дошегуб, бере таких учителів що роблять блазенів синів. Повчиться син у них і сина, не муж виходить, а слуга. А тут немає дивини в дурних батьків, слуги, сини, а згодом прийде до розплати, і як стане в раді засідати. Ваш син лайдак і лоботряс або тим, що він ганьбить і вас, що так погався, вчився з малку. І стане вам і крівне жалко, що гріш пішов квартал, квартал під хвіст, що син ваш бовдур егоїст. В нас легко піддаються злу, той звів на даж Бога хулу. Той до розпусників попав, а третій в карти все програв. Четвертий п'є і день, і ніч, все запиває могорич. Усі вони такими стали, бо вчителів поганих мали. Бо ж гарні звичай, скромні знання, усе поход з виховання. Хай кров блакитна, річ прекрасна. А де ж твоя заслуга власна? Це спадок пращурів дідів. Багатством ти владать хотів, воно ж не наче тільки приз, як м'єч, що скаче вгору вниз, і слава весь щарує світ, та в'яна скоро, слава цвіт, полонить тіло красота, вночі, а вдень мана пуста. Здорово скарб та вдачу має, як злодій геть від нас тікає. Давала щастя нам би сила, якби ж то старість не гнітила. Марнота все, геть все минуще, лише наука була суще. Раз горі запитав Сократа, чи перський цар, владар багатий, щасливий був, тоді Сократ мудріший од усіх стократ, сказав погадці нетривалі, чеперське цар стійкий в моралі, хай при владі і з грішми сюди без етики нещасні люди. Про заводіяк, тяр на себе той кладе, хто між людей з брехнею йде. добре не знаде він ніде. Зодіяки апетити, усіх на світі посварити, роздвухати серед народу і ворожнечі незгоду. Нас наразить ніщо сильніше, як лихослівля гострий ніж. Найгірше ж те, що брехень ворог, на тебе сипле друг, як ворог, лиш згодом знав ти мимоволь, і з ким водив і хліб, і сіль. Пліткар Зробивши ж те успішно, стоїть і хотить зловтішно. Все тишкам нишкам от сволота. Попробув знать, чия робота. Він думав всі дівчинки ниці, тримать зуміє в темниці. Це ж от таких гидких почвар. Світ повен розбороту і чвар. Так діяв і. Так діють і тепер кругом хоч прикресть. Це приносить їм, існує всюди свій алкім, що поміж друзів сіє чвари, але і він зазнає кари. Тож відплата не минула. Хоч вість про смерть. А Вітахола приніс. Завісті він був скатований на місці. Хто сіє чвара без упину, під жорна ляже зла личина. Але чи пізно, а чи рано ми упізнаємо інтригана. І не мене його наруга. Горить кашкет, хапає сладюга. Хоч дурень за дверми стоїть, та вуха в дверях он стерчить. Шлюз. про погані манери. Хто нора вам дикун печерний, у кого кожен крок химерний, вербує тих у фльот галерний. По пишнім дорогім оборі, писі, що світься у зорі, по тому, як ківне надбало. Зустрівши вас не раз бувало, і поході, статечне статеч достота схожий, як вельможе, Відразу ж бачиш глузд добрек. Хойло бандюче і ледек. Такого, щоб не знать біди, десятим шляхом обіди. Людина ж доброго звичаю, нас поведінкою вражає, і щоб вона не учинила, виходь в неї все до діла. Вона і мудра, і соромлива, спокійна і миролюбива. Даш Бог добро дарує їй, все щедрі в милості своїй, добропорядність по мені, понад усі скарби земні. Характер чоловіка жінки найлегше взнати з поведінки, а хто не дбає про манери мовляв, нам не до них тепер, тому і Богу гріш ціна, дурніше він заблазеня. Краса ж душі, скарби щоб їх плекати ми повинні. Хто сина міцно взявши в руки, привче до послуху науки, то буде славити до віку, даж Бога за ласку превелику. Шлюс. Про джигунів залицяльників Венерії впавши до полону. Ти мов впається хтось з картону, стрибає на шворці аж до скону. Венера є богиня вроди. Від Орія є тієї ж породи, стронка, вартка, гарячо зада. Для блазанів справжня є принада гуртом до себе їх маню, на блазні всякого зміню. Вечерів хто б моїх не млів, згадаємо лиш церцеєн хлів, каліпсо знатних чарівниць, і в мене влада без границь. Хто дума, він розумний хитрий, іди до блазенської макітри, завдам ран, то вже навіки ніяке не загоїть ліки. Мій син малий, але дитяті, без вусі коряться й восаті. І сам стають, немов дитя, не скажу слово до пуття. Синок мій голий, а це знак, що не сховать жаги ніяк. Любов простори всі здолає, тому що в сина два крилає. Любов примхлива і Настійна, як все на світі, не постійна, Амур узяв до вмілих рук і Сагайдак, і пружний лук. В Сагайдаку не злічиш стріл, дурні для них найкраща ціль. У кого влучить стріла, тому на розум ляже мла, вагонь все випали дотла нема від нього нього оборони. Свідоцтвом того смерть дідони, чи доля страдницька мадей, спасі не було ніде. Вона себе, дітей брата, дала безжалісна на страту, любов на жар лихий з природи, великої накоїв шкоди, зазнав кентавр біди від нього, а троє нищення страшного. Сапфо, не витримавши горя, зі скелі кинулась у море. Сирени співом звабно любим, манили кораблі на згубу. Один філософ змалив стек, що мчав з дівчиськом як ресек. Перед вогнем такий безсилий, в повітрі був повис Вергілій. Пішов овідій у вигнання за курс науки про кохання. Той мудрості б узяв висоти, та думка в нього про зальоти, хто полюбляє жіночу стать, тому ученим трудно стать. Де вишнього зажити, як треба дамі послужити. Всіх невигод і шкод від блуду я перелічувати не буду. Найбільше сором із усіх розпусти між людей старих. Той дурень хто? Пайняв би віри, що в блуді він додержить міри. Розпусники і мудрагелі не сидять на однім стільці, і той казатиме дурниці, що блуд сховає в таємниці. Той тут буде кращий рішенець, ковпак на голову і кінець. Про слугуючих двом хуйлам, хто ходить за двома хуйлами полює за двома зайцями, невдачі йдуть його слідами. Недовм ті, скажу, персоні, що служить боговій мамоні, бо хто на службі вдвох панів, в обох до себе збуд гнів. Той у човні пливе без весел, хто хоче жити з п'яті ремесел. Одним хартом, якби і хотів а не піймає двох зайців. Спасибі скаже і на тім, коли повернеться і із одним. А то, буває, частіше за все, що ні одного не знесе. Хто хоче мати три посади, а ні одні не дасть він ради. Бо той, хто служить тут і там, де служить він, не знає сам. Де роблять Та добре та, та добре роблять ті не пече, що дмуть на зимне і на горяче, не покаштована ковтають, по ліжку ніжки простягають, перед всіма запобігають, щоб не вести кого у гнів, та руки б той лише погрів, котрий допав би теплих місць і втішився б усім на злість. Тому хто хце кап'є вино здається несмачним воно. Слузі тому хвала ящана, які в одного служить хуляна, і здох від голоду осел, надіявсь їсти з трьох ясел. Шлюс. про балакунів, в кого на прив'язі язик спокійно проживе свій вік і всіх на свій приверне бік. Без суперечок справжній йолоп не зміг би жити ніде і ніколи, що не дослуха вас глупак, а вже перечить ні не так. Ви мовчите, ви вже ні слова, та пельки не заткнуть а слові не встиг когось ти щось питати, а блазень гульк відповідати. Так ніби ради показати. Любуйтеся, я блазнуватий. І ну, молоти без угави, виправдуючи блазня славу. Він ляси точить раз у разі. Йому ж бо місце у Верховній Раді. Все язиком він переверне, зведе на дивне та химерне, до того язиком мудрує, що й документ гляди, спростує, шумить його словесна повідь. А як прийде, бува, на сповідь, хоч він язик його стримав, а там би в рот води набрав, котрий би вдав, що має ум, та бефне щось візьмуть на глум, узявся дятел дуб довбати і викрив де гніздо пташати. Мовчанка захист від біди. От бевкання ж біда завжди. Язик малий, а скільки лих язиків от тих малих. Було і є лихий пліткарю. Ти чиниш розбрат, не лечувари, і здатний на підлоту лиш. Все не дорожче гоньбиш. Ти дієш нишком таємниче, злорічний. Аспідський язиче, ти шкодить ли тим лише безсилий, хто спочиває у могилі, кривотломачнику законів, невинних ти в тюрму загонив, або судів без зайвих слів, в старці пускав позовників. Базіка бреше, коли схоче, брехне рот собі ласкоче а безголовий не цей тлум здіймали ж бідного наглом. Якщо старенький каптанець, то щані і призні кінець. Зате ладен він скрізь лизати того, хто носить пишні щети, тканин заморських прибагатих, каштовні засібку з агати шпільки і персні, все чином. І хай це підла зла хуйлина. Він мах, він Бог, він президент. Його не візьмуть жодні брехні. На що здались старі штани? Хіба в них вилізеш в пани? Були б живі до наших днів, жиди хто промовлять боровиста вмів, скажімо, Демосфен Есхін, оратори старих Афін, чи Цицерон Марк Римлянин, була б ціна їм певна гріш, от брехали б запальніш, то кожне б слово в їх промові цінили б нас, в нас дурноголові. Базік не залякає гріх, немає друзів тільки в них коли ти звів хулу, вдаш Бога, зневажив Господа самого, не зможеш довго з цим таїться. Твої слова підхопить птиця, спостигне кара бідака, бо довго вдаш Бога рука. Хто над собою дошку строже, хай для безпеки очі мружить, а до роз З'явлю на ворота. Гляди, летить якась хуйлота. Лиш блазень, бевкати метець, мовчить, роздумує мудрець, мовчанка ціниться з правіку, дорожче на слова базики, мовчанка золото достоту, розумна ж річ, дорожче золото. Про тих, що інших ганять, а себе прощаю. Хто іншим вкаже бити шлях, а піде сам по байрах, навряд чи з глуздом він владах. Лиш блазень ганить ту дорогу, що доля перекла для нього. Руки зображення нараз була нам за даровказ. Проте сама по тій дорозі рука пройти ніяк не в змозі. Якщо сучкати ось, власне, не запримітів своєчасно, як можеш капасна личина, в чужому бачить порошину. Та не гаразд, якщо учитель чужих пороків злий гонитель, не буде вільний сам від них. Чи то ж він викорчує гріх? Отож, бо й кажуть лікарям, насамперед селіся сам. Чи зможеш помогти юрбі, як не поможеш сам собі? Так, Жантілі і Мізює поклали все життя своє, що від людей прогнать хворобу, що привела обох до гробу. Усяке діло негодяще, усім нам збоку видно краще, ніж тому, хто діла чинив, сягаючи гучних чинів. Мовчання, отже, річ потяще, а мудра мова річ ще краще. Шлюз. Про боржників. Як борг сплатить грошей нема, на поміч друзів ждеш дарма. Знай, не мене тебе тюрма. Лише безлузий чоловік живе на позички весь вік. Але, на жаль, мораль така, не пантеличить боржника. Заблудлих душ у нас багато, яким на благочестя чхати, гріховно ж душу їх і плоть із неба завжди зрить, даж Бог. А тож настане час покути, якої не оминути, бо має все свою годину, дорогу путь свою єдину, хто позику охоче брати, не дбаючи про термін сплати, мовляв, заручник скаже слово, і термін збільшиться раптово. Такому слід би знать сіромі, придеться спати на соломі. Як вже узявсь осел скакати, орви хвоста не вгамувати. Про марне навчання. Хто ще й вчиться неподобним чином, тому ковпак також надінем, між дурні вштовхнемо коліном. Є між студентами багато безклепих телепнів затятих, що йому як глупство певний знак пасує блазенський ковпак. Для них навчання мука клята, їм тільки пити та гуляти. Наука справжня не про них. Для берзів йолопів дурних близьке привабливо проте, все легковажно і пусте. Але поміж професорами бувають блазані так само, у їхніх головах старечих теж цілковита порожнеча. Ну чи ж не телебні, не дурні, це блазані висококультурні. Замість навчать основ наук лише задають студентам мук. Тепер студенти наші бідні у Майці, в Лепсику, у Києві, у Базелі або в Єрфорті відходом живляться по суті. У Гейдельбергу, у Гейдельбергу знань столиці вивчають теж самі дурниці. Додому йде студент з ганьбою, що га немає він з собою. Гаразд, як візьмуть дурукарем, а як подружить з шинкарем та подаватиме вино, зіп'ється і піде сам в дно. Такі блукає тисячами, ковпак на кожнім з бобонцями. Шлюз. Про те, що все відкладають на завтра. Хто, мов ворона, кра-кра-кра, ще має час, ще не пора. Чекай блазенського тавра. Блазень не сприймає слів даж Божих. Ти мусиш кращим стати сьогодні. Тож не відтягуй каяття, як прагнеш кращого життя. А щоб позбутися гріхів, не слід чекати останніх днів. Та блазень крече, не спішить, не зна чи довго буде жить. За все береться без охоти, не може лінь перебороти. У блазнів муки і страждання завжди відсрочки зволікання. Але зате і глупство і гріх, супутники постійні в них. Всіх заповняє блудний син, що взавтра виправиться він. Та завтра гляньте до, до кола не настає для них нікола. Той день, як талий сніг, як дим, попробуй стежити за ним. Та немічного і старого, та завтра з'явиться до нього. Не хочеш нині стати кращим, на завтра станеш ти пропащим. Лунало нині слово Боже, а чи лунати завтра зможе? Чека на них пекельна ватра хто прагне виправитися завтра. Шлюз. Пра своїх дружин. Той буде пасти сарану в криницю воду лить ну. Хто хоче встректи жону. Сто днів хмурних ясний один осторожив своїх дружин. Візьмець снотливу і гарну жінку, ганебно вона зробить вчинку. Вона собі обрала путь, якою люди чесно йдуть. Візніж, візьміш розбещених з жінок, замкни її хоч на замок, засунь міцний у двері, дверях засов, зв'яжи на погулянки ласу, постав сторожу біля брами, втече на стрічку з блазенями. Дана дана і замкнена була, проте і в вежі зачала. А от візьмемо Пелепону, хоч Ніков і мала копу, але сповняючи обід, чекала мужа 20 літ. Хто певен твердо і безмірна, що вік йому дружина вірна, ласкава мила й байлива, ото доля прещаслива. З красуні та ще й слугиній, немов з з глухою. Як не кричи цоп цебе, вона не слухає тебе. І борозен кривих на полі не робиш сни ти доволі. Хай так собі жінки поводять, очей на хлопів хай називають, не спокушаються словами, їх найсолодшими речами, бо зух облесник по натури, це ніби вовк в овечій шкурі. Не будь Єлена Божим даром. Паріс споїла печером, не знає дідона, Анни слів. Еней, зрішити б не посмів. Шлюф, шлюс. Про перелюбство, де чоловік не помічає. Що жінка інших осіма, там скоро мишу кіт піймає. Ой, леле, перелюбство нині, не карп не ставлять, не ставляться людини. Блот уважався за римським прав, за римським правом, ганьбою, злочином плюгавим. Та вертіхвостки і вінклювки сьогодні чекають на закони. Прийшов додому гусел тюхті і вкрик репа сам дурний. Мовчи, бо враз замовкнути змушу. І щоб ріха набрати на душу, заплющить очі гуцул вмить, удачі ніби міцно спить. І жінки частенько вод сором, та не карать їх докором. Все перетравить мужа в шлунок. Ще й не такий він пі, він вип'є трунок. В нас кожен, наче той катон, що людський знактував закон. Жону, як вірити в легенду, віддав гортензію в оренду. Дружина дасть таки на згубу, не захистить і святість шлюбу, такі продасть її чужому, щоб мати вигоду самому. Як жінка зраджувати стала, а може зрада не займала, також вів і до вінця, не варт він назви мудренця. Штовхай сам жінку до падіння, навколо чути шепотіння. Отак натоптують калитку. Жона ж зароблену кредитку, за честь потоптане у гній, приносить мужу, любий мій. Ти знай одне з усіх мужчин, мені на краще ти один. Мужчинова заживши м'яса, до нього кішка стане ласа, а жінка, зрадивши хоч раз, утіх шукатиме весь час. І до семісінького гробу новомовати їй жадобу. Давай коханців їхніх нових, з новим щораз солодший гріх. І щоб там стоїть щоглом загало, жаркіш з коханцем пломінь шало, не дай же приводу дружині піти по цій слизькій стежині. Не обділяє її коханням, ні ласку, ні малуванням. Вона з подякою це прийме чужі кинеться обійми, зневажить жінку гріх великий, не сперечайся, не нарікай. Обачним, обачним будь на слові злім, гостей поменше клич у дім. Тим більш порадиться немарно, тому кого жінка гарна. Не вір нікому ні на гран, світ повен фальші і оман. Вік Менелайбо мав дружину, не завітай Паріс востину. І Амемнон цар жону, коли відходив на війну. Не залишав би на Егіста, сумління ж бо його нечиста. Йому б не передав і дім, то б не розстав з життям своїм. Кандал убогий головою хвалився горлою жоною. Як хатній рай не є святим, його поділять, поділять будь із ким. Подружжя добре те живе, котре поменш гостей зове. Бувай біля чужої стрихи і гість земною прагне втіхи. Поглянь довкола пильним оком, та майже всяке з тим пороком. Обачним будь, то й буде лад, чужих не висадиш пташат. Отож не довіряйся тим, хто йде з гадюкою в твій дім. Щоб лиха він не міг завдати, не підпускай його до хати. Шлюз. про безлуздий гнів, хто квапить шпорами осла, не тямлячись від гніву і зла, тому до блазнів путь ляга. Як йолоп сяде на осла, але погнати не здола, то завжди грима на народ, а вже коли роз'явить рот, то тільки і чути гір та гір на всіх гарчить, як дикий звір, всіх розтерзаю, всім покаже, а стрічний тусь тут дивись і скаже, чого ти, служе, розходивсь, чи ти, буває, не сказив? Тікайте від такого, таких щодуху, не довіряйте а славуху. У гніві ми втрачаємо тему і не второпаємо, що з нами. Нехай нам буде завзірець, архіт і вони мудрець. Казав він, як служник бувало, до лютого доводив шелу. О, не такий, я був би лютий. Тобі догани б не минути. Візьміть Платона чи Сократа, що вміли теж себе тримати. То речі всім давно вже звісні, гнів з благочестям несумісні. Чи стане хто, коли сердитий молитву даш Богу творити? Гнів наче стіж того поймає, хто нерозумну владачу має, як згубить вовченят вовчиця, то і вона не так гнівиться, як блазень, бо від глупства гнів буває душі в сто разів. Мудрець розвариться з умом, а гнів ускач жена ослом. Шлюз про неслухняних хворих. Ти занедужив, втратив сили, а до пора ти збайдужилий. Пряма дорога до могили. Той блазень слуг, хто хворів, але не слугав лікарів. Тому не стачила кебети збагнути користь від дієти. Хто водопив, а не вино, хоча й корисніше воно. Хто примхам власним потурав, поки на той світ не попав. Ти болю збудешся лихово, лише лікуйся пильно і строго, адже повільніш діють ліки, як п'єш проміжки їх великі. Хто швидше видужити хоче, іди до лікаря охоче, терпи, хоч відаєш зарані, що він купатиметься в рані що в встроми скальпелі зробить шов, а там і біль довись прийшов. Не душа ж лікар з тебе тягне, всього тебе селити прагне. Хай лікар страх відкине в мент, що вельми слабне пацієнт. Хай жевря надія в хворім, що відуже в часі скорім. Неправду лікареві мовить, все дно, що ти брехать на сповідь або дурити адвоката, що боронитиме від ката, рідня і слуги і брехуні, на шкоду брешуть всі вони. Дурний, хто лікаря покликав, але його, не вживши ліків, спішить до знахарки ворожки, ще віддалити смерть хоч трошки. А та чекло так запекла, що враз його спровадь в пекло. Стають страшенно забободні, ті, що почулися на сконі. Додалі забобонів зло своє примножує число. Щоб описати їх все цілком, товстий надміру вийде том. І буде суд категоричний, це том відверто єретичний. Щоб видужити недолугі, не гляну заробок недуги. Тут душу чорту всяк віддасть, аби минуло зла напасть. Австряна, де нечиста сила, там медицина вже без сила. Час. Про насміхи з глупоти достанок пити з блазеня, хоч доля жде його така, надів би краще ковпака. Як дурні падають, то люди сміються з блазнів скрізь і всюду. Слуга скажи, от чурбак. Хой, хоч личить і йому ковпак, зве блазень інших глупаками, а сам простує їх сльоздами. Хто спотикнеться край дороги, а хто і зламав обидві ноги? Хоч гіпомен і спостеріг, що не один бігун полік, та, важачи своїм життям, він бігти спробував і сам. Сліпцю картать сліпця не гоже, з них бачить ні один не може. Рак раку дорікав завдачі. Чого заткуєш, небораче? Те сам не заткував, на жаль, йому читаючи мораль. Щоб весь ікар не залітав, щоб коней фаетон не гнав, батьків, почувши осторогу, не віддали б вже душу Богу. Та видно терпим люту муку, як плата за гірку науку. Розумним я б то назвав, хто вчив із нерозумних справ. Лес мудрий в лігва не ходив, не бачив звідти він слідів. Шлюз. На плітки дурня не зважає бий лісячим хвостом у дзвін, не загримить ніколи він, плітки про чесних пил і тлін. Той, хто живе поміж людьми, не раз умиється слізьми, наслушавшись, як день при дні, його купають у багні, прививши, привинивши діла брудні що їх не бачив і в сні. Тож гідні похвали і слави, хто, знехтувавши світ лукавий, морських марнот струснувши порах, мандрує в долах і у горах, та світ пороків повен злих, і там не залишає їх. Низькі лекаві слуги, ганьбять і топчуть їх повсюди. Та люди чистого сумління, що над усе чесноти цінять, глухі до наклепів тим паче, що те базікання служняче, якби у давнину пороки ганьбить боялися пророки, аби не знать, коли брехні забули б їх в далекі дні. То не було, немає нині такої на землі людини, яка б зуміла всім служити і блазню всякому вгодить. Добро було б з таким слугою, пірнувши в клопець головою, він зміг би вдосвіта вставати, а той зовсім не лягать. Заткнути б рот торохотінням, шкода, що пів не стане нам. Та не вгадає маніяк, що навигадує блазняк. А як би хороше було коли понищить брехню, брех, понищить брехень зло. Куку зозуля все кує, і кожен птах співа своє. Щось. шум у святині. Хто взяв би в храм пташок і псів, та ні на що б молитву з'їв, розоселив би тумаків. Глянь, котрі йдуть молитися з псами. Геть чисто всі під ковпаками. Буває, що трапивши у храм, собаки вчинять гавки там, чи залапоче крильми птиця. Тоді попробуйте молитися, немов прийшов не храм. Налови, про що заводно йдуть розмови. Той, що бітьми почне репить, блажений спокій зникне вмить. Морганув якої-небудь Крімхільді, а та моргне якомусь якомусь дильді. Кивморг почнеться Веремія і підуть ігри, хто що вміє. А краще б дома пса лишав, лишав, щоб злодій дім не обікрав. Зостав пугача б на жерці, а сам молився з дур'ю в серці. А чобітьми б рипів на дворі, з байори б повит, повитирав підбори. Ніхто б не, не тратив марно слів і не сміявся з глупаків, хоч не сховатись їм ніяк. На люди тянеться слуга. Подав розіп'яти приклад сам всіх крамарів, які у храм прийшли ганебно гендлювати, він з храму вирішив прагнати, а став би діє так сьогодні, звільнилися б доми Господні. Церкви б очистив від попів, а там дійшов би до жидів. Бо ж храм це храм, священий дім. Даж Бог в, это, в домі тім. Шлюз. Про блазенів і слух народу, наділених владою. Владають дурачі шатром, а блазні лізуть на пролом, коли при грошах і з берлом. Багато слуг, слугів є на світі. Здається їм, що знамениті, і мудрі лиш вони одні, та знать ці вони слуги. Але називати називати блазням спроби вільможна владарну особу. Йому розумник би. Ходити, щоб краще в дурні всіх пошити. Не хвалиш дурня і не треба, сам піднесе себе до неба. Та мудрий взнає блазня вмик, вмить, бахвальство служневе смердить, і самовпевнений тупак не приховає клепок брат. А хто до мудрості причетний, то в людях знаний і славетний, країна та фортуну має якою Ющенка вправляє, там добре звичаї у раді, не стане підліс на заваді. Та лиха краві, де князям, слуга і не виглас, і слуга і невіглас разом. Там кожен пив би та гуляв, байдужий до державних справ. Буває хлопець скромний бідний. Ташана значно більше гідний, аніж слуга король ханжа, що власний уряд зневажа, та гірше мудрим там стократ, де слуги досягли висот. О горе краю, в якому всю владу віддана служному, де ж блазені звідсюди гнані, та мудрі голови в пошані. О славі сіли та держава, де править ясний ум і право, а там, де берзі коло берла, вважає, що доля краю вмерла. Облеснику брехать не вперше, він навіть слугам вічі бреше, а як заплат гріш йому продасть і матинку свою, та гідний той суддя Шанобель, що незважає на особу, лише такого правий суд, та нині терпить бідний люд, бо судді, що на Сусану звести даремно можуть гано, Для них не писані закони, і папи меч, і меч корони ржавіть в піхвах часу ждуть, а те, що треба більш не тнуть і справедливості, кривди, жертва давним-давно вже напівмертва. Всевладна в світі злота та кляте, тож. Правду Римові сказати, Югур ти міг, продажне місто, тебе б купили все геть чисто, була б лише купити хіть. А нині. Радою ви назвіть, де б захавар продажне судді не позмагалась словоблудді. Через хабар підкупну зраду немає не може бути ладу. Колись були часи блажені, князів оточували вчені, і добрі пишалися, в добрі пишалася держава, карали зло, тримали справа, бояв у цілім світі мер. Тепер же дурість на весь шир свою розгортую запону, бере князів під охорону, Великим, великим мудрість зневажати, користоблюбство потурати. Служниць нікчемних обирати, щоб лад розумний розхитати, щоб біда множилось число що панувало в світі зло. Блазень, певно, довше міг би княжить, коли б настав на користь важить. Немилосердний, неправдивий, з'явився в раді нечестивий, дари випрошувати намікся, а хай би краще утопився. Невільний той, хто візьме дар, той зрадник, Хто прийняв хабар? Шлюс. Корабель ремісників. Шум гамір. Тисняло повсюдно. Заповнили геть чисто судно. Ремісники цехів. І от Блазенський вийшов в море флот. Тут кожен цех, як то і личить, везе знаряддя ремісниче, таба на нашій батьківщині, захирлі ремесла нині, бо скрізь пройдохи тлумом цілим в цехах замість майстрів засіли, або вчинить сусідам шкоду, уся кладен вогонь і воду, а збави, збавиш лиш на гріш сину, об'являть всі тобі війну. Скупий не зна перепочиво такий помре за копійчину, а не поступиться тобі. Товар же кепський далебі. Надбала вироблена рей річ, такого бухнати з цеху пріч. В нас намагання скрізь помітні, дешевий виріб дать дать з робітні. Хоча не можна поручитись, чи буде виріб той годитись, аби дістати більше зиск, лише про верхній дбать блиск. А це виходить лиш на зло, бо гине справжнє ремесло. А раз товар таки придбав і сам його ж і доробляв. Я вам відкрию тайну, провів я днину на одну. Між слух, що все до цяти, про них нехибно описати. Та поспішив, робота ж спішна, ніколи не була успішна. Приніс мазню нікчемну раз до Апалеса Богомаз де хвастить ну, добу єдину я малював оцю картину. А Апалес йому хіба на те пішла ціла доба, якщо судить міг змайструвати ти за добу полотен сп'ять. якби не вдаха чоботар, щодня чобіт, чобів шив сотню пар, їх не, їх і не взути би. На ногах вони розлізлися по швах. Якби зброяр по сто щодня кував нам шпак, теж нікудишніх, та воїни, ідучи в бой, ідучи в бой, убили б голови свої. Тесляр невправної руки стисав би кроку на тріски, та й мулярів, що без кибети, доми будують ви знайдете. Чи вона такий кравець? що звуть працю на нівець. Всі друкарі в нас пияки, свої мизерні п'ятаки, котрі за тиждень заробили, вині за день би утопили. У них робота нелегка, не пропусти ані рядка. Наш різ зважа на гарнітуру, на полосу, на коректуру. Чаклуй, як чорнокнижних мак, у поті при жарких печах, а інший вік би тут сидів зробити нічого б не зумів. А надто прийшли з вмав пограду, що діло робить не до ладу. На цеховому кораблі є учнів юрми немалі, яким за їх роботу кляту мізерну призначають плату, але свою копійку тяжку віддати норовлять на пляшку, а там неси шмаття на торг або проси налити в борг. Цехи у трьомі повсідались, однак іще не всі зібрались. Про поганий приклад батьків. Дитя вдалося у батьків, вони зразок для малюків. Наче звичаю слів. Хто при дружині на малечі говорить непристойні речі, почує від діток своїх все те, чого навчив він їх. У нас ні шани, ні охоти, нема до виховання і цноти. На що жінки вже тихі, скромні, а й в них дивись слова соромні. Од мужа вищила дружина, від неї ж перейма дитина, а де з вином абата дружить. <coughs> Там браття хропе в калюжах. Та й не дива споконвіку на світі йолопів безліку. Вовк не виховував ягнят, рак в батька вчивсь ходить назад. Якщо чесноти є в батьків, то певно будуть і в синів. Раз хлопець стрівся Діогену, юнак той п'яний був страшена. Ти в батька вдасть, гукнув мудрець, добряче з нього був питець. Як діти в домі є малі, зваж і слова свої і дії, звичай кинь, які штовхнуть дітей твоїх на хибну путь. Веди престол на власний дім, щоб не було ганьби у нім. Плюс. Хто про насолоди, хто похитливої породи, і своє, своє не здолав природи, чекай від нього від цього тільки шкоди. Таке справді не ця похідь скидається на дівку покидь, що кличе в пориві бруднім прохожого мужчину в дім. Де у бридки свої обійма вона кого заводно прийме, де любощів, любощів фальшивих ложе вона ділить з усяким зможе і блазень в розкішниці тієї чортиці з розгону бух, так на різниці мечить під сокиру бик зі страху. Отак овечка бідолаха, брика, поки з-під кара, з-підка крутіш, чи раптом попаде під ніж. Спинися, блазню, розумай, душі в пекло не давай. Не довіряйся, дівці, ниці. Кинь, похить щастя не в спідниці, поборіже гріхов Непал, не будь як цар, цар сердонепал, що заповів, не гайсь, живи, мить щастя, радості лови, а перед смерть всьому вінець, та дурив себе мудрець. За щастям гнався швидкоплинним, себе ж признав пізніше винним. Хто надто любить насолоду, собі самому чинить шкоду. Бо втіха, як і все минеться, і гіркотою відгукнеться, хоч хоч життєвих противних бур. Про втіхи марив епікур. Шлюз. про тих, що женяться на грошах. Коли мішок з грошима, з грошима люб, з багачкою узяв би шлюб. Та швидко вискуби твій чуб. Хто стать ослом чомусь воліє, в макітрі в то брак олії, як жінку взяв стару і багату не гляне ясний день у хату, той шлюб не дасть добра тобі, до гробу житимеш ганьби. Як глянеш на мішок з грошима, свербити стане за вошима. Прожить хотілось дні безжурні, і на тобі, і на тобі пошився в блазні. З такою жінкою не вдається зазнати радості і щастя то долі у мошні вбачає, той забува людські звичаї. Коли ти візьмеш шлюб такий, прощай і мир, і супокій. Все краще жити у постелі, ніж спати з мегарай в постелі. З жоною злою, бо вона із мужа зробить барана. Тому хто дуже схоче сала, ослиця теж в пригоді б стала та з неї сала гить сама, і скотини бідної нема, і господар ходить сам на свій, лишилось тільки смиття і гній. Шлюб помагає Асмодею пишатись владою своєю, та Івао слушно, слушно, слушно був повівся, коли на руфі оженився. А в нас одвічний шлюбу статус, та з Чубентус той за Патлес. шлюз. Про заздрість і ворожнечу. Панує світі три сестри. Злість, заздрість, ревність. Ревнощі. До пари, бодай у гроб зійшли всі три. У дурнів заздрощі і злість, в душі на однім з перших місць. Резе нас заздрість навісна, що в когось більше майна, та б і моє добро забрав. Мені б не дав на нього прав. Я зазріс знайде, найде на слугу, слуги ті немає вже в пину. Природа зараз заздрості проста, коли намітилась, намітилась мета, який там спокій, де той сон, долає силу перепон, Спочинку. Той слуга немає, сердечні болі забуває. Поблідне зробиться, як тріска, очима хворобливо блиска, і зирить на лю людей з-під лоба, коли його отрують злоба. Сміється заздрість нам на горе, як корабель потопить в морі. Нема поживи, пожирає себе саму, а не вмирає. Братам дає вона отруту здіймає між ними свару люту. Згадаємо Каїна і Сава, яких покрила Песіглава. Про слуг шарлатанів. Хто лікарством пуска туман, а хворого погіршив стан не виглас то і шарлатан. Е, конували не до речі, дивитися на склянку сечі і мовить хворими, мій пане, стривай у книжку ще погляну. Де певен я таке знайду, що митю з ліжка підведу. І поки вози... возишся з книжками, везуть недужого до ями, усяке пнеться в медицину, а тільки знає, що рецину та дещо там про всякі трави, баби цієї вчили справи. Є знахарі, котрі спішать, людей від цих недуг селять, не розбираючи при тому, що дать малому, що старому, що чоловікові що жінці, де болі в серці чи в печінці, жмуток трави і діжка масті ось ліг от всякої напасті. В нім знати силу чудодійну, що й перелом, і рану гнійну, і виразку, і почечуй, усе тим пластирем лікуй. Хто масті уживає чи трави, на чисті очі чи каправі, хто без води поставить клізму, з цости в цьому приклад візьме, падіне той на адвоката, з якого користь малувата, бо нас, бо вас він візьме в оборону, як слід не знаючи закону. І поптеш йому тут до пари, який не знає, що за кара на тому світі грішних ждуть, чи в рай, чи в пекло їх пошлють. Розправся з блазенням ти сьогодні, бо завтра тхне тобі в безодню. Шлюз. про самозакоханість. Я маю втіху непогану, коли у люстру я погляну. Умить о слові братом стану. Хто з ближніх надто варить воду, хто мислить, що дотепний зроду, хто сам собі кохане чада, хто вічно дивиться в свічаду. Свого в нім бачить двійника і не важа за глупака. Коли згадають про чесноти, то вам не дасть розкрити рота. А скаже всі чесноти він, в собі поєднує один. Що він людина непогана, в ділах і мислях бездогана, де він не став і не і де б не сів він. Коли б на гори не ступив, де б не вели його сліди, при ньому люстра є завжди. Він як Атон, володар Риму, що мав державу незбориму, І в дні війни, і в дні спокою возив він люстру ту з собою. Вдень вдвічі бривсь, любив і миться. У вапні з молока, у ванні з молока ослиця а от жінок не слід картати і дзеркалами поприкати, бо рік потрібен їм, на жаль, щоб до лиця надіть вуаль. Кому прийшла гнівитись черга, той справжня мавпа з Гейдельберга. Пігмаліон любив свій твір, потьмарив ум йому кумир, лицем не вабився б своїм нарцис не вмер би молодим. Та до дзеркал вдаються часом і ті, котрі не вийшли фасом. То хай не йде між баранів, хто мудрив слів не зрозумів. Між слугами він жити вільно, навряд, щоб мудрив став насильно. Шлюз. Про танки. Від танків благ чекає, всує, не тільки всяк вперед простує, а і так самісінька заткує. Тих об'являю глупаками, котрі видригують ногами, стрибають блазні та блазниці, оскільки їх. Оскільки є, оскільки слугам в тому втіхи. Проте вже думав я немало, що танки із гріха постали. З бісівським незбагненим хистом їх створено самим нечистим. Тельця, зробивши золотого, чорт зганив дажбого самого, а нині в танках що за суть, та з них всі біди постають. Розпуста грубощі нахабства, зарозумілість і похабства, руйнує танок всі чесноти, шлє в дім Венери до жіноти. Не знає у житті і права, є шкідливішої забави, ніж та, що в нас була на храм. Нічні пригоди. У кого вистачить охоти, всі ночі тратять на зальоти. Хтось терпить і морози, і сльоти. Вигукає, шумить ватага, але яка вже там розвага, коли не з'являться гуляки, не роби блазні слуги всякі, котрі не йдуть спочити в дім, на вулиці миліші їм, співці під вікнами красуні, терзають лютні дзвінка струні що пробудившися вона, їм усміхнулася з вікна. Та спів замовкнув голосний на слуг вдягну горшок нічний, шпурнула дама їм в науку, ослід пустивши і каменюку. Не дуже весело зимою дубіти пізньою порою і залицялися до діви. У флет ідуть, виводять співи, і мамаренько через плід тікати, мов шкодливий кіт. Витворюють таке миряне, папи, студенти і дворяни. Немає слугам перешкод, свістять і вот хоровод. Тут рев і рик стоїть постійно, неначе скот ведуть на бійню недом на оча дурного, де мусить він співати за нього. Любовних серенад куплети, отак тримати це в секреті. Та в язиків безмежні сили. Вони секрет твой роздзвонили. Жінки, лишившись дому в ліжку, сумують бідні, плачуть нишкам в той час, як їх козли де скачуть та, доскакавшись, доскакавшися, заплачет. Schluss. про лихих жінок, що день при дні наїла відьма, лиха ревніва слуга відьма, хоч до чортів у пекло їдьма, що води не товкти у ступі, адже про це йшлось у ступі, Лиш нагадаю, чесних дам, гадьми й глубові не дам. А що ж до погані спідниці? про Юльку, що навчинки здатна ниці. Коли б і пощадив катору, то не уникнув би докору. Як жінка добра, муж як вата, проте він звір, як біснувата. Вищання крики і гризня. У Юльці вранці серед дня, у хаті курява до стелі, не на сварка і в постелі. Немає чоловік спокою із вередливою жоною. Він проводін вислухає. І тоді, як пастор засипає, тяганки тягати з жінкою каната, то тільки часу марна трата. На людях інше мило й тіха. А вдома Юля гірш лихого лиха і прикра завдають страждання, одвічні мужеві повчання. і Богу, звіне чоловік, коли у Юлки злий язик. Як часом Юлька розгнівиться, вона лютіша, ніж ловиться, Чоловінят оберігає, коли на них біда чигає. Як глибше речі осягти, то можна висновку дійти. Немає гіршого у світі як ті тонкі незріми ситі, що Йолькіна плете рука, аби впіймати блазеня. Від трьох речей тремтіть наш світ. Четверта кидав дрож і піт. Це хам, котрий зробився блазнем, дом, що напився п'яним, і мощ, який душею тілом, і з бабиськом поєднав немилим, а де служниця вийде в депутати, там родовід у занедбанні. Є троє диножер на світі, і в четвертої не бракне хиті. Жона, земля, пекельне плаще, одно давай їм все найкраще. Агон не скаже, спокій дай, доволі дров не, підка... не підкладає. Збагнути речей не може трьох, четвертої не дай нам Бог, орла, котрий злетів на тучі, змію, кот... котра повзе, покручує. Вітрильника у морі пінний піннім. та слугу з розумом дитини. А то таке було з жінками, була на гульках з поробками. І ще й губів не остудила, а каже, я не погрішила. Не горя, як не вкрита хата, біда, як Юлька біснувата. Той уживається із сатаною, хто ще хто жив із Юлькою такою шлюз. Про астрологію. Нас марновірність просвітила, служниць, напливши просвітила. світила. У що повірити не сила? Той блазень, хто пообіцяє, що все на світі він здолає, що безлад приведе до ладу, що дасть за лікаря пораду. того і миром не здійснить, що блазень мав за день зробить. Між зір витаючи ворі, нас пантеличать звіздарі, що по зозір'ях, по світлах узнати пнуться те, що в силах. Єдиному збагнути даж Богу, а не якомусь астрологу. Неначе осягнути Божим що промисло з промислом судила з Божим, чи колонство личить лише погано. І дуже добре це для нас. Ну хто б коли кому повірив, що за положенням сузірів гадати можна день удачі, у війні, у торзі, а найпаче, коли ти сад нам хату зруб, коли між іншим брати шлюб. Я марновірів безліч знаю. Як в рік новий не заспіває, ялинки в домі не поставить, вважає, що вмре до року навіть. Це де не здерли і шага, без гріша рік на вас чга. Коли чого удар, рік житимеш, як той злидар. Є завобони розмаїті, той слухаче від птиць на віті, а той серйозно всім тлумачить, що їхні сни чудесне значить. Всі ждуть от місячного сяєва, чого просить і в сонці зайва. Охоту мають необорну, у магію перину чорну, щоб їм читати день при дні, природи, природи знаки потайні. Вони тільки біг зірок, тлумачать, прагнуть, ай думок. У муху, у мухи де шукати схочуть, і цим себе <laughs> людей морочить, віщують по зірках про долю кому багатство прийде волю. Хто захворіє, всяк секрет дерзает вычитать з плане, з планет. світ здоро глухне, скоморох. Над блазанями пророк і Бог. І друкарі мене дивують, що чаклунами книжки друкують, що безвідмовно вдруг дають все, що на виголоси <laughs> пришлють. Все то, що на чому зла печать, щоб потім людство дивувати. Коли би блазень фальшивих зло напасти лиха не несло, не говорили б ми так сміло, що це діяволове діло. Пророчить пошесть на скотину, віщують дощ, ясну годину. І сніг, і вітер, і мороз, загибель виноградних лос. Селянам у користь воно зерно придержать і віно, а там як зголодніють люди, то втричі все дорожче буде, а слід би тих лихих безлук, лихих насадників пророків, судить, наклавши кару строгу. Бог не підвладний астрологу, де милість даж Бога змоліла, чертяче процвітає діло. Шлюз. Про блазанів, що не визнають себе дурнями. Пишався грою Марсі з дуру зате з нього здерли шкуру, лишивши дудку по тортурах. Попробуйте сказати, сказати, сказати дурному, що в ньому, в нього блазня не всі вдома. Він не повірить з віку зроду. Згадає Марсія пригоду, і кожний блазень, ну і слепець, упевнений, що він мудрець. Глузуйте, смійтеся над ним, взивайте слугою дурним, ніщо і кпини глум ослу. Він все прийма за похвалу, буває скритий дар в блазнів, та дудка скаже все без слів. Мав гроші і друзів мав чимало, та друзі щиро помагали, щоб швидше гроші тих не стало. Пропали гроші і збіднили, ковтає сльози, даж Боже милий колись були у мене друзі, які мене втішали в тузі. Обачним був я, був би я спочатку, в пашані жив би і достатку. Буває блазень ще й великий, хоч має золото без ліку. Зарідка за рік протринька він бюджет, а стачила б на все життя. Він грошей щедрою рукою. Бундючна сів між юрбою, от і дожив до днів журби. Хапатись треба за торби. Минула розкіш впав у злидні. Зневага лахи жалюгідні. Ходи, басоніш у дранті і мучся в пізнім каєті. Щасливий з кого друг хороший, такий не думає про гроші. Його отіха слова друга а в самоті гризе нас туга. Та хто слуга такий дурний? Задля ослон, здаля ослон від, від нього віє, але здирай з нього шкіру, купать веди його в баюру. Та чи приймеш таку натуру? Нічим його не опечаліш, бо він подумає, що хвалиш. Буває, вигадає жарт що нічогосінька не варт. Хтось про служного скаже так, чом намагається глупак себе представити дотепним, коли до цього ж вдався нестеп... нестепним. Він блазень і більш нічого. Він дурень, дурить Господа самого. Той стать розумним би хотів, та з дуру в дудку засвітстів і тим підтвердив на налукава, що блазнем зватись має право. Немає, нема тим краю кінця, що тільки вискочить з яйця, чи то сороки, чи зазулі, і вже кортитим, щоб почули розмови їх навчені теми. Та бачать всі вони нікчеми. І навіть в колі в колі менш культурнім признають кожного з них блазним. Навчать такого марна річ, хоч цілий рік і день, і ніч, товчи його, як переступі, вари мов тую кіску в супі. Та вибить дур пусті надії. Слуга це кревний родич мрії, ще інше дасть себе на муки. втроск. Подавшись трускавець для науки, лиш киньте дурню трохи злота, збирати скарб йому охота. Нехай і лаять, і клянуть, нехай в лице йому плюють. осе дарма дали п'ятак, він тільки в грошах має смак. Доволі люд цього не знає. Хто має, той іще жадає. С баства выросла пыха, а голос скромності стиха, що є такі людці дурні, нема дітей, ані рідні, та вічно їх гризе турбота, щоб назбирати більше злота, для кого ж і самі не знають. Ці блазені мене вражають, коли тантал в воді сидів, води не пив, хоч і хотів. Так само яблок він не їв, бо як не тягся він до них, але з гілля зірвати не міг. Про охочих до сварок і про сутяжників. Ганьба тому, хто не цей марить, що всіх довкола пересварить, та все ж він правда не затьмарить. Про блазнів мовлю в двох словах котрих тягають по судах, не йдуть ні з ким на мирову і завод сваргу чарову, щоб затягнуть подовше справу, завадити судить по праву, щоб поварити з суддів воду, якусь поставить перешкоду. Нехай противника знеславить, Поза законом хай об'явить. Суття зна, закон як дійшла, куди повернеш, туди і вийшло. Не бачить він, що сам як заяць, якого писар кидав смалець, і жарить, щоб подати суддям, захисникам та іншим людям, бо ставить кожен з тих людців, капкан чи паску на слугів, що справочки створити справу струмка ріку не зна угаву. Тепер потрібен оборонець, та вже не свій, а закордонець, який словес не пожаліє, і шукать слугу зуміє. І за судом знов піде суд, а скільки грошей лясне тут. Потрібні вина, добра справа, що їх то не варта справа, як правду пробувати затьмити, повік процесу не скінчити. Усім, хто бачить благо сварці, слід подобрячий даті сраці. Шлюз. Про збиткове спалювання. Як вирушаєш ти на лови, а заходи такі збиткові, будь вправний хоч в мисливській мові. І в полюванні блазність є, що на заваді нам стає, в мисливстві втіха, кожен знає, та безліч коштів забирає, бо гончаків, хортів лягавих також тримають на потравах. Це втратиш на собаках птиці і стане порожня в калиці. Не вловиш зайця і куріпки, обдерти будеш гірше липки. Гірки терпітимеш страждання, як вийдеш на полювання. Гаї обнешпориш, бори, долини гори і яри почнеш чигати із засади. Однак не оминеш досади, ледь шхнув, прощайся з дичиною, вертайся з торбою пустою. Чи блазня поклади в торбинку, що вполював його на ринку? Зажиде дехто схоче слави, все приготує для облави на кабана, ведмедя лева, але відвага та стрілецька замить погасне, вбивши кулю, не зможе він послать в казулю. Селянин тільки в дні зимові, щастить, бува, у щедрім лові. А от дворянам не ведеться, порожне поле зостається. Прабатьком ловів був німрод, якого погарав Дажбог. Я з же і тихий Губерт, обом мисливство було любе, але було не до забав. Служити Дажбогу кожен став. Про хвастощі, о, лицарі минулих літ, прийшли ми блазенням на світ. хоча носці ви шпори намну я вуха вам, сеньори, скажу про блазанів хвост, хвостовитих, що себе корчать знаменитих, кортить, бо задаватись їм. З них кожен хвасте своїм. Ще схильні думати блазні, що світ повірить їх брехні, що їхні предки благородні, батьки ж їх лагодили бодні. А то не боячись слави, скупляли речі з-під застави, а може, бувши лихварями, людей пускали злодарями. Нащадкам наброду такого, щоб жити в розкоші не в Бога. І панами зватись було вгодно, скрізь представлятись благородно. Вітаю вас, пан Ганс фон Майнц, а це синочок Юнкер Ганс. Хто висока угору пнеться, і з того завжди люд сміється. Немов той пан фон бру надрат, новітній наш аристократ, що дворянином прагнув стати, то так ганебно став тікати із під Муртена в час війни, що зляку закаляв штани і мусив у годину грізну мінять ганебно всю білизну, та все ж дістав шолом і щит і став дворянським його Мав герб із ястребом клейноди, на них зображені походи. І розмальований шолом співає півень над гніздом. Всьому готовий дати лад і навіть висадіть курчат. А є такі дурні панове, давай настілим все готово. Великі бач вони себе, а тим уславили себе, що першими тікали з бою і затавровані ганьбою. Хвалились потім задаваки, що он, які вони вояки, що кожен з них стріляв, колов, самі ж тікали стрімголов, так блискавично, що догонать, догнать, і кулю важко їхню рать. Вдагінцю і концеві корти, шляхетні мати герб і щит, і щоб звичайно, герб із левом на полі золота рожевим. В житті не знає перепон. Він дворянин. Кривенкель фон купив пергамент і печать, щоб стали паном величать. Кортить по кожному сьогодні свідоцтвам вийти в благородні та благородство справ ідей, ото найвищий привілей. Шляхетний і мужик у світі, як честь для нього все на світі. Коли ж таких прикмет немає, як виховання, честь звичає, неблагородний той ми скажем, хоч би він був і сином княжем, а інший лізе в доктори, бо він сторінки півтори із корпус Юріс прочитав і вчений ступінь тим придбав. Один єдиний лиш пергамент, його учених прав фундамент. Його учені слід цінити, бо в дудку вміє він дудити. У нас є вчений доктор Хап, він тільки зна за уші хап. Найбільше, крім такого руху, не вистачає в нього духу. Він вчився вдома і на чужині, був блазенем. доктора став нині. Пан доктор каже цей персоні, бо він у мантії червоній, а ще є вчений Ганс Послід, на лобі недоумства слід. Норвежців шведів зна краї, але погано зна свої. На півночі бував на півдні, в краях приємніших за рідні, з яких уже нема доріг, а він зайти далеко міг. Допоки чув учений нюх, ковбасна часниковий дух, допоки чулись аромати, млинців, що напікала мати, такі в нас хвастачі вітьма, проличить їх і сил нема. Те блазню жалю завдає, як прагне бути не тим, чим є. Шлюз. Занять затяті картярі. Всі так захоплюються грою, що забувають це порою. Не буде і програш їм бідою. Я дундуків зустрічав багато, що в карти ріжуться завзято, бо картярем, як гри нема, на світі жити вже дарма. Бува, затужить не на жарт, спитать чого, немає карт. Щодня за гру готові сісти, і ночі дні не спять, не спать, ні їсти воно би їм цмулити із жбана, щоб кров бурхала полум'яна. завтра в кожного нароби помітні наслідки жадоби. Одного хміль ялить, як грушу, другого вивертає душу, а третій, онде, мили Боже, да стоти на мерця він схожий. Четвертий має щоки чорні, немов у кузні був при горні. Всю ніч до ранку п'ють, гуляють, а потім три дні позіхають, немов захекані хорти, та іншого озолоти, що він посидів лоботряс на проповіді, хоч би раз, в рядах передніх не захріп, так що здригнеться з ляку піп, а в карти, дувши дні і ночі, не позіхне, не склепить очі, посліпили в наші дні і. Жінки забули, хто вони такі, честь занедбали, що віками плекалась сторона. Жінками, чоловіками, сівши зранку, у карти грають до світанку, уже за прятку краще сісти, ніж не в жіноче діло лізти. Хай грала б кожна стать для себе, то вік не віддали б на небе. В царя Філіпа був каприз, щоб Олександр побіг на приз, а він до бігу був охочий. Відмовив син на заклик отчий. Я справді не це здійснити мушу, і волі батька не порушу. Та маю я резон один, що біг зі мною царський син. Ти повтори своє веління, коли мені знайдеться рівня. Діла в нас справді неприродні, бо і міщани і благородні шукають знищені забави, чим заслуговують на слави. А от кому ніяк не варта, то це попам сідать за карти, їм строгим пастирам духовним не гоже йти шляхом гріховним. Чуття і заздрощів, і злоби, братки в церковні особи, програв і злоба спалах... спалахне кінеці заздрощі наткне. Отці святі, що до вас, я всякий грі сказав би, пас. Хто любить сам собою грати, не буде від стида палати, що боржником за столу встав, його ніхто б і не картав. Все, розповівши про гравців, сказати мушу кілька слів про те, що говорив Вергілій, як повестися слід в цім ділі. Не роздратовуйся ніколи, не дай пойнять тебе злі волі, не дай свій дух скувати морозом, жадоба твій потьмарить розум, коли залишишся спокою, то честь твою не вразить грою. Якщо ж програвся у кінець, повинен мужнім бути бить гровець. Не лайся, не злися, ні кляни, що гроші наживе наживне вони. Буває часто в рік артяр, бати, сів, устав зладар. Хто мислить тільки про наживу і на гру надіється щасливо, той буде довго щастя ждати, а то і голим вийде з хати. Нам гра гріхом своїм страшна. Не богом створена вона, її придумав сатана. про підлабосництво. Хто з панським возиться буланим, тоді підступом обманом та стане сам великим паном. Я корабель веду закритий, сидять у ньому паразити, що підлабузнилися хором перед високим панським двором, аби дістати привілей, щоб відрізняти світ людей. Хто зможе краще підлиститись, той з дуже всяких благ добитись. Полиже панських тарілок, а там дивись і сам панок. Бо той не краще перед паном, хто возиться з його буланом, хто повертає ніс за вітром, хвостом виля маніром хитрим, хто лестище пускає впору, той швидко піднесеться вгору. Хто перед паном упадає, той у панів за стіл сідає. Такі, як він, в найбільшій шані, бо честь і гідність їм не знанні. Тож і сверблять у мене руки, їм дать кавпо в кавпах замість поруки. Запобігаючи надміру, лестун шкребе коневі шкіру. Та так, що кінь з усіх копит. Хвець його в товстий живіт. По ребрах з'їздять у придачу, що блюдолизіс аж заплаче. Як знищим глупоту, мось пане, тоді і лестощів не стане. Коли б то стали всі такими, як то здаються або тими, здавалось, ким ким є ким є неділі. То де б ми ковпаки поділи? Шлюз. Про обмовляння. Впізнати блазня можна так, як легковірний той голупак. Негідник обмовлять мастак. Яку б не вчув брех... не вчув брехню нехитру, сьому іме віри все в макітру. Поглянь, коли хтось з каплаух Ну так і знай, що то лапух. Хай кара не минає того, хто нападає із-за рогу. Нещасна жертва і не жде, що хтось з зненацька нападе. Удар за рогу по людині в нас піднесли б мистецтва нині. Навчилась бити нечість кожна. Щось дачу дати вже не можна. За плітки хоч і дать потрібно, за зраду і тому подібне. Суд може зладить все зам'яти і вашу честь заплямувати. У нас вірять слово гультяїв, наклепників і брехунів. Тому ж кого альбет обмова, ніхто не дасть сказати слово. І суду крива присяжного неправий вирок жде на нього. Ви винуваті, твердо скажуть, мішок запхнуть та ще зв'яжуть. Наслухав би кобіту свою, Адам лишився б у раю, і Єва стриматись би їй, не слухати б, що каже змій, не вірити б йому. Не древі, що браювала у Едемі, усяк довірливий сьогодні себе штовхає до безодні. Отож не всім ти довіряй, бо нині світ облудний вкрай. краї. Шлюз. Про фальш та оману. В алхімії найкраще знати шахрайство і дурість це близнята, з яких крутій живе багато. Серед хрест, а облуди фальшу насила жити людям далі. Все фальш і дружба, гроші, злото, любов і сльози, і чеснота. Чуття братерське те погасло, фальшуй, бреши, сучасне гасло. Хай ближніх іде старці сто сот, то все дарма, аби доход. Та що нам честь, ми за копійку дамо в заставку і душу дідьку. Доєм сто сот дамо скоріш, аніж поступимось на гріш, де чисто ділося вино, та стало, та стало казна чим воно бо завели таку в нас моду, беруть селітру поташ воду, з гірчиці і сірки мішанину, патруть у сохлу будячину, перемішають, потавчуть і в бочку суміш увіллють. Вино та п'ють жінки вагітні, прихмети їхні менш помітні. Та не один від тих напоїв себе дочасно упокоїв і шкапкують таких мізерних, що місце їм у шкородерніх, а їх стояти так муштрують, мов до всеношної готують. А повст у, умотують копита, стоє, стоїть, лошиця ніби сита, і за півдохлу цю тварину беруть гляди ще й добру ціну. Весь світ на гроші захворів. Бариш ось ідол наших днів. Аршин коротший, легший гирі. Вага не точна у ці міри. В крамниці тьма низьке вікно. Не розбереш, яке сукно, покіль дивився ти на всі боки, опасистий і сизаокий. Торговець натиснув тим часом великим пальцем шальку з м'ясом. Лице ж недвижне, ніби маска, і м'ясо бац в папір, будь ласка. У нас дороги нехороші, сліпі і стерті ход гроші. Та додається помалу до них дешевшого металу і вартість менше монет, бо їх фальшують. Не секрет, чи може правда у попів цих віри нашої стовпів, в їх благочесті фальш огидний, в овечій шкурі вовка видно, коли при цьому не забутись. Крутість алхімії торкнутись. Бере алхімік просто скло і робить золото і срібло. Блюзнює, витворює штуки, але відразу відразу видно трюки. Він з колби стрічку золота тягне. Хто розбагатіти забагне, усе добро уклавши склянку, хай ремствує на забаганку. Стількох я знав, майно все вклали, а гроші так і не дістали. Тож Аристотель тут, до речі, не змінювана сутність речі. Тепер у кожного охота здобути з міді купу золота. Вмішать, ступивши ланцю слід. У біткаїн мишачий слід підфарбувати хутра так, що не впадав до ока брак. Три місяці буває досить, і покупець те хутра зносить, Готує мозки з ховрахів, щоб на півмилі він смердів. До оселеця сортового додатні гребують гнилого. Сидять на вулиці в дворі лахмітники та лихварі. Знову мішаючи старе, такі три шкури з вас здере, та нагороджують товаром, що ти його не взяв байдаром. Втелющить в руки крам не крам, і з неллю гиддю пополам. Щасливий справі чоловік, котрий до рисвітів уник. Батьків обманюють синочки, а матерів сини і доньки. Трактирщик гостя обдурив, а гість тим самим відплатив. Омана сюди шаленіє, чи не? Чи це не блазень часом діє? Шлюз. Про замовчування правди. Не зміг ти правди захистити. Злякався, чи мав мав комусь лестити. Суворо буде Дажбог судити. Той блазень, хто зніяковіє і за правду стати не посміє, коли б хто змушував, змушувати мав, що він злочинно німував, такі, звичайно, оберуть. В житті слизку без путь. Даж Бог тому тверда заслона то правді мужня оборона. Хто йде за істину до бою, той вкре ворога ганьбою. Коли по-дружньому суворим до друга звернетесь докором, а він не схоче слухати вас, не побивайтесь, прийде час, багне він правду ваших слів, хвалу зневажить листунів, і вдячний буде вам повік той необачний чоловік. Дві речі нам впадають в око, а третю полішимо збоку. Красиве місто в горах влітку. І блазень із приповідки, чи він побіг, чи слі, сів, чи ліг, усяк його пізнати би міг. Та правда світла вічно сяє, його розумний поважає за тебе склепає тугодум, ганьбу вподобав брехні і глум. Я, споряджаючи фрегати, порадно слухався багато, мовляв, задля ясного карбу, давай дорожчу, ніщу, ніжну фарбу. Та не дуби карою дуба, бо ж фарба з липи теж не груба. Та хто б мене не спокушав, я слів неправди не сказав. Не згасне правда в нас ніколи, вона усім нам очі коле. І тоді не зміняться ні трішки, коли моя і не вийде книжка. Вона над тими тріумфує, хто її мене плямує. Коли б я правда зневажав, то б сам себе в цей гурт послав, то дурна верхних і розяв. Шлюз. Корабель не роб, до нас охоче приставай, ми пливемо в казково край, та сіли в твань, хоч пропадай. Число дурних не йде на спад. Ні, незничним є наш брат. По всіх країнах споконвіку водились слугів тих без ліку. У Дургарад із Гнилгорода наш фльот придуркувати плине, побувши о Монте Монтефіасконі, причалимо ми в Нарагоні, а тим, а там махнем в Дурлянський край, в обітований блазням рай, по Попомандруємо морями, попливемо над брегами, поки в незнаному краю вітчизну заснуєм свою. Кружляєм хвилями блукаєм, куди пливти самі не знаєм. На милість віддали стихії, на розум свій нема надії. Давав нам блазнів кожний женпорт, приймали сюди ми на борт, як пасажирів наших палуб, п'яниць, що почтам згодом стали б, та якщо жадавши різних благ, ішли під наш блюзнерський стяг. Була пливемо навмання, бо нас в нас ні вміє, ні знання. Ми пливемо, тремтячи з жеху, бо ж нам ніщо не вкаже шляху. І компас б'є клянок, і карти, якщо дурний, гроша не варті. По зорях теж не втнем іти. Тож чи досягнемо мети з обох боків громадя скель, робозбитий морут корабель. Від нього сліду не лишити всіх пасажирів потопити. Чимало в плаванні наш флот, міф, міф, міфічний надивився істот. Далеко обійшли ген-ген, ми острів чарівниць сирен. Циклопом стрілися жорстоким зробив його у ліс без окен. Токо зразу оживає, як блазень появитись має. Зросте око на весь лоб. На слугу жадібний циклоп. І рот його росте до вух, щоб глупаків хапати, як мух. А ті, що дивом рятувались, до лестриногів би попались. Порода їхня дуже ласа, на блазнів припоживне м'ясо. А слугів кров для них вона, хмільніше меду і вина. Льот, прислужившись із їх жадобі, оселю знайде в їх утробі. Це все Гомер скомпонував, щоб до уваги кожен взяв. Нарвався в море легкодумно, пораду він хвалив розумно. У лісі славного героя, перед яким упало троє, а потім в морі десять літ, яких не зазнавав би бід. Але всякчас йому служило кмітливість хисту дуже сила. Та й він біди, біді не запобіг і сам себе не устаріг. Зірвалась буря і за мент розбила корабель ущент. Всіх друзів вірних потопила, і весло знищила і вітрила. І от хвилини ці похмурі лише у ліс цілів от бурі. Ледь-ледь до берега доплив і про пригоду розповів. Коли ж прийшов у ліс по дому, за старця вдягнений додому, коли ступів він на поріг. Ніхто впізнати його не міг. Лиш пес впізнав це друг людини та потерпів герой від сина. Що ж діється у нашому фльоті? Шукаємо щастя ми в болоті, наскочили на мілину, прийшов, як видно, край судну. Лишилась клапті від вітрил і щогли зламані навпіл. Зробити б нам якогось плота, так хвиль не сила побороти, то раптом вал до хмар підкине, а то занурить у глибини, як злого вітра не кляни, не зніме нас із милини. Далеко ми не Одисей, щоб із халепи вийти сей, бо щоб з нами сталося, як, яко з ним, все втратимо втратив, а вернув свій дім. Пройшли ми в морі довгі милі, але бурхливі грізні хвилі топили наші галіоти і розганяли шхуни й боти, безодні наджерних вирів, пожерлі слугів пасажирів, упав за борт і капітан. А безглавний ураган жене у море препездент, немудрий, немудрий топлячи на нарід. Метою всіх далеких плавань є мудрість, найтихіша гавань. Міцніш кермо в руках тримай. Завчасно шлях свій визначай, відома як розумний, розумний зроду, найбільшу знищиш, знищиш перешкоду. А Блазенів і так задосить. І як земля цих слуг ще носить, то істинний між нас мудрець, хто долі власне творець, розумне той, хто розуміє, чого в житті своїм воліє, хто іншу слухає людину, її поради знає ціну. Хто ж тих і других зневажає? Хай в корабель. Блазнів сидає, дарма що в наш ві... в наш він не потрапив, на другий хай спішить по трапу. Нехай в гурті сидіть він тисно, вивод гада... Гаудамус пісню, і з братію заодно вона у вирі вже давно, та й ми загинемо все одно. Плюс. Наутеся за столом. За стіл сідають грубіяни, що заслуговують догани. Так, по заслузі всім дістане. Вивчав я блазнів, блазенів чимало, і в книзі дурнів більше стало. Але скажу і про таких, що ще не згадував про них, хоч справедливе їх я лаю за те, що йдуть проти звичаю, хоч надто грубі і нечемні, що не отесані і темні. Та не такі підступні злі, як ті, що я, що в нас на кораблі. Не кожен з них забутий Богом та часто за столом невбогим. Вони негречні, некультурні. Тому їх зовуть нечемні блазні. Вони не стануть без спонуки. Перед їдою мити руки. Спішать допасти, щоб до місць, де б мав сідать почесний гість. Тож докоряли їм не раз. Це, друже, місце не для вас. Сідайте десь посеред зали. Ми блазнем і того б назвали. Хто думає, нібито не треба на перш хвалу воздати небу. Хто стане першим? в тасю лізти і жадно плямкаючи їсти. Хочу сидить немало тем, панів статичних, пишних дем. Такому слід би дать пораду. Скромнішим будь, держися ззаду. Той блазень сісти ще не встиг, але щоб зупу скоріше остиг, почне так дмухать, мов замить, пожежу хоче погасить. А ще буває на стіл кіски, огризки в вчари або вторіль до спільних страв, чого вже сам не дожував. І гість з огиди в час обіду. Даруйте нам у Ригу їде. За стіл. Розява сів і от що надонісши ложки в рот, більш половини м'яса і зупу розкидав і наділ розхлюпав. Тоді змарновану ту працю зібрав із долу і плюх у тецю. Бувають надто вже цікаві, обнюхають в тарелях страви і зіпсують всім апетит. Перед чим їм видасться обід, той повен рот, напхавши м'ясом, жує, жує, жує його і чесом. у мозку і миску плюхне чиноділ, але не притомніє весь стіл. Хто ж, нахилившись над столом, Полює за смачним шматком, хто підсуває для сусіди, чого не їв би сам з огиди. Хто візьме те собі самому, що подали бенкету всьому, той справді бодня нажере о ньому у нього пелька, як печера. То, хто втім бачає славу, щоб геть усю поїсти страву, набити об бочку свій живіт, а там, хоч провали свій світ, назву я кендюхом свинячим, порожнім червом ходячим. Була людина заведюща. Таких по бенкетах тьма, ще. Поживний, щоб знайти шматок, мандрує із кутка в куток. Та стеречу такий є гість, що більш за нього м'ясо їсть, чи не відкушує шматків, за нього більших в п'ять разів, чи не повніше чари лють для тих, що і так. Багато п'ють. І щоб не зазнавати втрати. Йде далі. дудлити і легати. А дехто, не ковтнувши їжі, накинеться на пиво свіже. І гайда поласкати щоки. Все надимаючись, аж доки ковтки, що в рот йому влились, фонтаном вдарять через ніс. І всі бояться, що паскуда в лице їм бризне або в блюдо рот витирати не звикли. Сала на палець в них на склі бокала, п'ють гучно сьорбаючи нині і кають, чавкають, як свині. Пиття вина колись жимала врочисту форму ритуалу. Тепер поводиться скандально. Без ритуалу п'ють брутально. У колі п'яків е, веселих. Найвище всіх здіймає келих. І зичить бути вік здоровим. Дзір келихів кінця нема промором, промовом. Мов друг не матиме поваги, як чари не втамуєш спраги. Мене не треба пити, пить просити, або за мене келих пити. Для себе в міру п'ю чертину, а хто без міри п'є тварина. Без мозки той, хто недоречна завод мову безконечно Приємно нібито комусь там мовчать на користь златоустам, що наговорюють на тих, кого нема серед них. Про тих мене сказали досі, що шестиногих у волосі шукають звірів і табунами. женуть і б'ють між тарілками, а пальці потім ці мислівські в масні вимочують підлівці, сакають носа пальці і вуса, втираючи кінцем обруса. А то що такі є гречні, на вигляд начебто і статечні, що лікти покладуть на стіл, і стіл хитають з усіх сіл. Скажіть і те, що слава даш Богу, що не кладуть на стіл і ноги, як та злощасна наречена, що докрутилась, як шалена, при всіх у залі поки впала, і ганьби страшенно зазнала, бо звук такий там прогримів, що гурт гостей аж остолпив. Це й минуло б тишком нишком, коли б зверну, звернути на відрижку. Та всі впізнали звук той грубий, до того ж вибула ще й зуби. Новоповінчена дурепа, погана звичка повелась, чищати з пальців хлібом грязь, а то ще хитрость є така, вхопити гіршого шматка ласкаво іншому подати, або настав він заважати, щоб ти шматок найкраще взяв, який давно облюбував. Той страви єсть, тобі бридку, а ти їсі, що до смаку. Або смачне, зачувши носом, закрутять новеньким підносом, аж поки не, повор... не повернуть ним до себе з поживком смачним. Але не раз я помічав, що хитрунів той шмат минав, бо брав досвідчений їдок. Найапетитніший шматок. Такий пробачте етикет. Віддавна має наш бенкет щоб штуки всі списати пером, щоб витворять за столом, та для малої частки їх було б і двох замало книг. Одні занадто вже з прокволу, той келик п'ють, що йде по колу. Тим мало чарки просять склянку, ті лізуть пальцями в солянку просілля мусив би сказати, що краще вже рукою брати, а не ножем з іржавих піхов, якого власник з лузду, з лузду з'їхав. І вчора, чи раніше трішки, обілував нам дохлу кішку. По шкарлупині яєчні занадто стукати негречно. Про деякі нудні дрібниці, до чого звикли люди ниці. Я тут розводитись не буду. В усіх вони знайшли агуду. Я лиш пишу про вчинки гробі, нікому з нас вони не любі. Коли ж писати про світські стону, то й та встола мало тому. Щось. Вибачення, Пето, не важко дурищі карати, та треба їх від себе гнати. Бо навіть той, хто був у силі, не дуже легко йшов до цілі. Той блазенням хай зветься сам, хто наперед платив майстрам, тоді про діло дбати годі, як плату взяв заздалегоді. Він строк нав'яже вам чималий, бо грошей поминає, як звали. Нікому діло те не мило, що хліб давно за нього з'їли. Дали б мені аванс, що блазні, і гарпі вийшли, і статурні. Я гроші взяв би, а урок завдав би їм, завдав би слугам в кроткий строк. Усе дурне на світі сім з переконанням зву дурним. Якби про це нехороше писати став заради грошей, не досягнув би я мети і життям не стерпів марноти. Однак лише во ім'я Бога та ще не благо світу всього, я розпочав свої труди, а не для слави чи для мзди. Що вигади не ждав ні звідки, я закликаю даж Бога в свідки. Я знаю за свої писання, колись зазнаю покарання. Понятий волею ясною, не раз обмовлений юрбою. Про все складу я Богу звіт, як Божий скривджу заповіт. Промовлю слово неправдиво, скажу, що темна, не поштива. Нехай до скону днів моїх карась я за тяжкий гріх. Усіх і кожного прошу, Нехай все те, що про що пишу, добро прислужиться і щоб злого не породило ні для кого. Я не для того працював, щоб хтось на зло все повертав. Хоча достатньо знаю я, що доля життєва моя, це доля квітки, мед джолі, не потящий тлі. Добро моє не на замку, бери кому що до смаку. Чого ж бракує, то вже з дому, то не винести нікому. Хто розуму не поважає, на мене хай не нарікає. По мові люди роблять добір. То баламут, а то ще й лобур. Ті речі блазенням немилі котрих збагнуть слуги не в силі. На час би спини їм чужі, чужі б і ви знали вантажі. Читай у книзі кожну притчу, а я про все тобі посвідчу. Довідався я за довгий вік, де ногу тисне черевик, де тут помилка, де огріх, за що карать мене не гріх. Селися лікарю то сам, бо й ти, як видно, родична. Що ж, присягнуся як перед Богом. дорів, не був до себе строгим. Вступить в той орден я готовий, якому сам поклав основи. Приріс до лисини ковпак, що не стагну його ніяк. Чимало я доклав зусиль, от бачте, і осягнув ціль, щоб розпізнати блазанів, всіляких рангів і чинів. А це досягнення ще може, даж Бог примножити поможе. Орать ці книги лан, кінче, бранте Себастьян, хоч ця порада і стара, та зрозуміти всім пора. Живи на світі для добра. Шлюз мудрагель. Я блазнів вам усіх назвав, щоб кожен слуг їх упізнав, а стать мудрішими воліли, поможе вам мій друг Вергілій. Нам доведеться без кінця, шукати такого мудреця, який би сам себе судив, свій розум, мудрість оганьбив, щоб був, щоб був вимогливим до себе. Бо ж бач, володарю, так треба. Чи заманулась буйні черні? Такий, як борошно у зерні, щоб жодне не в'їлось плями, навряд чи знайдеться між нами. Але як трапиться мудрець, то буде ось його зірець. Ще поки день все зір'я рака, ніч іншим знаку зодіака. Думки щоразу всі нові, його снуються голові, чи темна тінь, скутка якого не впала часом і на нього. Чи не сказав щось недоречно, чи не повівся з ким негречно, а чи пряма у нього путь, спокуси з нею не зведуть вночі не дасть заснути клопіт собі самому чи допит, що він за цілий день зробив, чи перед ким не завинив, чому не виконав того, чом діло не скінчив свого, чом іншим кращого не рає, чом дорогий він час прогає. Чому на тим перетрудився, а намір наміром лишився? Дивується він дивним дивом, як міг він бути нечутливим, коли чужив побачив муку і подавати бродився руку, як смів сидіти, сумірне тихо, коли людей спіткало лихо. Там честі він не оберіг, тут взяти вигоди не зміг рішив очима і вустама, і сластолюбними думками міг поривів тих збороть, що їх диктує тлінна плоть. Отак від рані до смеркання його душі йде змагання. І зважує він знову і знову. І кожне діло, і кожне слово. Згадає все, що з ним було добро ухвалить, зганить зло. Так мудрый век провод цілий, у віршах словах і хварілі. Хто на землі подібно жив, той даж Бога ласки заслужив. Хто шлях пройшов прямий і чесний, в отчизні буде він небесній. Що, вірю, даж Боже пошлеш. Себастіо Бранто то теж. Шлос. Закінчення корабелю блазенів. Цим закінчується корабель блазенів, що його задля користі доброго повчання слуг народа задля перестороги і заохочення до мудрості, задля здорового глузду і гарних звичаїв, а також для викорінення дурості, сліпоти, безглуздих завабонів та в ім'я виправлення, виправлення роду людського. З винятковою увагою, старанням і ретельністю склав Себастьян Брандт, доктор обох а прав и выдруков у Базели на Маснете звание ярмаркам Дурнев Року 1494 Schluss. partite gracies das Huhn zu spielen. vivere meglio. Amore sussiscente. Paritere medio. Avus obrotum medio, avus Fidudus ineffabilis, membris lacertis labis. Fidudus ineffabilis, membris lacertis labis.